versin inşallah. El-Kavi El-Metin Allah Azze ve Celle'nin ilki güzel isimlerinden bir tanesi Allah kavidir, metindir. Allah Azze ve Celle'nin kavi ismi, güçlü olma ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediyor. Allah Subhanahu ve Teala e, Şura suresi 19. ayet-i kerimede geliyor bu isim. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men Allah kullarına karşı latiftir dilediğini rızık verir. وَهُوَ الْقَوِيُّ aziz O kavidir, yüce, e, güçlüdür, azizdir, yücedir diyor Allah. Şura 19. Ve yine Allah diyor ki اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ aziz Rabbin kavidir, azizdir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin El-Metin ismi ise Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde vasfedilerek bir yerde geliyor. O da kuvvet sahibi manasında اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ Allah Azze ve Celle kuvvet sahibi metindir. O rızık verendir diyor Allah Azze ve Celle. Zariyet suresi 58. Kelimesi, e, ayet kelimesinde metin kelimesinin manası ile ise şedidül kuvve. Çok kuvvetli, şedidül kuvve, kuvveti çok şiddetli olan, çok yüce olan. Kavi kelimesi ise nedir? Güçlü olandır. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Hiç kimse onu yenemez. Onun kadası bir şeye hükmettiği zaman hiçbir şey onu geri çeviremez. Allah Azze ve Celle neyi emretmişse, neyi takdir etmişse muhakkak o gerçekleşir. Allah dilediğini aziz kılar. Allah dilediğini delil kılar. Allah dilediğine yardım eder, dilediğinde yardımını çeker, yardım etmez Kuvvetin tamamı Allah Azze ve Celle'nindir. Onun yardım ettiğine yenecek yoktur. Onun aziz ettiğini zelil edecek yoktur. Zelil ettiğini de aziz kılacak hiç kimse yoktur. Allah diyor ki Azze ve Celle İn yensurkumullahu فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse mağlup edemez, yenemez. وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ Eğer sizi yardımsız bırakırsa da ondan sonra size kim yardım eder? وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ Öyleyse müminler sadece ve sadece Allah'a iman etsinler. Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran suresi 163. ayet 160. ayeti kerimesinde. Demek ki kardeşlerim yine Bakara suresi 165. ayeti kerimesinde وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir görselerdi diyor. Ve hakikaten onlar onu ne yapacaklar görecekler kıyamet günü. Hakikaten gözleriyle görecekler ve bütün kuvvetin kuvvet sahibinin yalnızca Allah olduğunu çok yakından görecekler ve bilecekler. Onların ise dünyada ne yapmışlardır? Gözleri kör olmuş ve onlar putlarını e, nitler edinmişler, Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu da nedir? Hiçbir şey vermeyen, hiçbir şey engellemeyen o putları ne yapmışlar? Kendilerine ilah, Rab edinmişler. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kuvvetine şahitlik eden, Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren ve birçok rivayetler var. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kuvvetinden bir tanesini gösteren şeylerden bir tanesi delillerden Allah Azze ve Celle'nin e, nebilerine, e, dostlarına ne yapması? Yardım etmesidir. Birçok kısa anlatır Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberleriyle alakalı. Der ki فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا necceyna salihan vellezine amenu ma'hu. Emrimiz geldiğinde peygamberimiz Salih'i ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Bir rahmetin minna. Katımızdan bir rahmet ile ve inne rabbeke e, ve min hizzi yevme izin o günün rezilliğinden kurtardık. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Allah kavidir. Çok kuvvetlidir. Ve yücedir. Ve diyor ki وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ men yansuruh. Allah Azze ve Celle dinine yardım edene yardım eder. İnna Allah la kaviyyun aziz. Allah çok kuvvetlidir ve yücedirdir. Demek ki peygamberlerine bu şekilde ne yapıyor? Yardım ediyor. Bu da onun kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ Allah müminlere savaşta yeter diyor. Kafi gelir. وَكَانَ اللّٰهُ kaviyen azize. Allah çok kuvvetlidir. Ve azizdir, yücedir diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi zalimleri helak etmiştir Allah. Ve mücrimlerden intikam almıştır. Ve onlara birçok azabı tattırmıştır daha dünyadayken. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onların durumu Firavun'un ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Keferu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Fe ahazahumullahu bi zunubihim. Allah da onların günahlarından dolayı onları cezalandırır. İnna Allaha kaviyyun şedidul ikab. Allah çok kuvvetlidir cezalandırması çok şiddetlidir Allah Azze ve Celle'nin. Enfal suresi 52. ayet-i kerimesinde. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا fil ardi. Onlar gökyüzün, yeryüzünde dolanmadılar mı? فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ Ve onlardan önceki kavimlerin durumlarının nasıl olduğuna bir bakmadılar mı? كَانُهُمْ اَشَدُّ minhum kuvveten ve afaran fil ardı. Onlar hem bedensel güç olarak daha güçlülerdi ve yeryüzünde bıraktıkları eser olarak da çok büyüklerdi, yücelerdi. Bakın ne yaptılar? Dağları deldiler, büyük büyük evler inşa ettiler, büyük büyük e, kaleler inşa ettiler. فَأَخَذَهُمُ اللّٰهَ بِذُنُوبِهِمْ Allah ise onları ne yaptı günahlarından dolayı cezalandırdı. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Onları Allah'tan da bir koruyucu ne yapmadı? Gelmedi. Olmadı. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Neden böyle oldu? Çünkü onlara apaçık bir şekilde peygamberler geldi. Onları beyan eden, onların durumunu açıklayan, dini tebliğ eden peygamberler geldiler. فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ Onlar ise peygamberleri inkar ettiler. Allah da onları cezalandırdı. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Allah çok kuvvetlidir. Cezalandırması çok şiddet olandır Allah Azze ve Celle. Onun Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin göğün ve yerin onun emriyle ayakta durmasıdır. Ve onu korumasıdır. وَلَا يَعُودُهُ حَفْظُهُمَا O ikisini korumak Allah'a zor gelmez. ve huvel aliyyul azim. O alidir, yücedir Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi de bütün rızıklar Allah'ın elindedir, dilediğine verir. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşâ. Allah latiftir, dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, kavidir, azizdir Allah Azze ve Celle. İnna Allaha huver razzaku zul kuvvetil metin. Allah rızık verendir. Kuvvet ve çok kuvvet sahibidir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim insan ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin e, ne yapamaz? Asla ve asla bu gücü ve bu rızkı elde edemez Allah Azze ve Celle dilemedikçe. Demek ki Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. La havle ve la kuvvete İlla billah. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur kardeşlerim. Tek ve güç ve kuvvet sahibi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam La havle ve la kuvvete illa billah de fe inneha min kunuzil cenne muhakkak o cennetin hazinelerindendir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa billah. İmam Ahmet rahimahullah'ın Ebu Zer radıyallahu anhudan rivayetinde diyor ki emarani halili bi seb'in benim dostum Halil'im yedi şey emretti. Bunlardan bir tanesi de en ektura min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Çokça la havle ve la kuvvete illa billah. Güç Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur sözünü çokça söylememi söyledi. Fe inne fe innehunne min kenzin tahtel tahtel arşi muhakkak ki o arşın e, altındaki bir hazinedendir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Söylediklerimizi belleyen, onlarla amel eden kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk ve ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.